Yoko, bakit pa pinipilit mo sa akin na gawin? Yan, mamalay pa ako, kaya to ang mamamagi Tan sa iyong mga plano at malabo kong tanggapin Yan, di mahuhulog sa iyong patibong at mahatak dun sa karimlan Mark Beats Mark Beats Mark Beats Mark Beats Ehersisyo sa utak, instrumento ng hip-hop Hindi pinalad na sumubok sa flip-top Respeto kusin na kabit, di ginetlock dahil hindi binibili ang palakpak Bawat labas ng obra ay binibenchmark Di kayang gayahin pagiging dope kasi fake spark Gawa nilang alam jute ay parang lit fart Fuck a genre, fuck a label, fuck music chart Yo listen, kontrolado pa rin etong mga kumagalaro Mga kabaro ko'y napaapekto ay sa mula nagpauto Pinag-aararo gamit ang utak, minsan bawal luminto They expect more but they pay less, magagawa mo na ko po Ikay kanil lang lalapitan Maamo tingnan, mamamanhikan Para kapitan ang imahinasyon mo Hanggang sa bansagan kang loko-loko Kapag nangyari yun, ano ngayon ang gagawin mo? Dahil gagawin nilang lahat para ikay mapag-initan Sarili mo lang ang kakampi mo pag nagkapitan Kaso gutom ka na, baka ikaw ay mapilitan Kumain ng hinain nila, napapaitan Oh, masarap, kaso nga lang mapait Malaligaw ka, hindi uubra ang magbaliktad ng damit Saan mo Sunog ka sa isang ngiti Sabay silid sa sako Ang pangarap mong bitbit Ano ang gagawin mo? Sabi nila We are fucking on You're fucking great man Maybe you should sign to a label or something Sabi ko Yoko ba? Mapinipilit mo sa akin na gawin Yan mamalay pa ako Kaya to ang mamamagi Nang sa iyong mga plano at malabo kong tanggapin Yan di mahuhulog sa'yo Pati bong at mahatak dun sa karimla Mula noong hating gabi Alas 12 na nagising sa kama Nagsimula na sumundi Panatag, panayag, kalmado ang araw Lubusin hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libre double libre pa Ah oh, shit, wait a minute, don't quit Start winning the fight pick up the pieces and carry on. Start living your life. This song will be your daily reminder more than just a parental advice. Oh, love your life. People start gripping it tight. Yeah. Yo, sooner I'll be counting paper. Fuck the haters, I'm getting call a doctor and bring a nurse. My condition's get worse, sir. Pick me up here in the studio. Mark beats, call 911. It's an emergency, bro. Cause at the same time, I'm on fire. The empire that we built was made of blood, sweat, and tears higher than the sky. Why this fake MC's extremely surprised? Accept the fact, host, that I'm the greatest man alive. You think that I can do this shit? It is fofo, but you prefer to suck my dick. I play, this is my yo yo. Yo, Mark, that's right. Cut your shit. Your motherfucking bit turned into a monster eating beef. So, uh, let the show them how to get down. I'm feeling like I'm being a now running Mac Town.